acostumbra el sabor, ya no patea. Me llegan a casa, no se capea. Solo modelos como barea. Multiplica el cienes es la tarea. Yo soy el cacique en tu propia aldea. Algo más que todo lo que te rodea. No te la creas. Recuerda que Curry la mete. Hasta que Lebron lo galdea, baja pa' la cuesta. Cando con la orquesta, cabrón en la cesta. Yo nunca estoy abajo en las apuestas. Y menos en esta. Y la Vico que de la recta final estamos en el final de la recta. El diablo me inyecta. Y saco la que ni los acuesta. Otro que se cae por la fuerza de gravedad. Otro más por si sobrevive de casualidad. Refuta mi tesis, cabrón, y te vamos a dar catequesis. No he metido un gol y tengo cristianos orándole a Messi. Tú roncas, cabrón, y tú no vives así. Tú no vives así. Tu jeva se pasa pendiente de mí. Pendiente de mí. Me llama para darle y le digo que sí. Ya, soy un hijo de puta desde que nací. Yeah, yeah, cabrón y tú no vives así. no vives así, no vives así. Tu nueva me llama y le digo que sí. Le digo que sí, le digo que sí. Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así. Sigo aquí, sigo, soy Soy un hijo de puta desde que nací. Así. Barbie, tú no puedes meterle al beat. Pero como que volví, yo no entiendo. Si yo nunca me fui. Uh que el bicho es mío. Jode conmigo y sale tío Tengo par de hijos, par de sobrinos. El que no me dice papi, me dice tío. Respeten los rangos, la posición. Cambié la fama por admiración. Nunca me quedo sin munición. Quieren frontear, pero no tienen condición. Sigo mi vida vivo, cabrón. Siempre activo en mi maquinón. Salí solito del callejón y le compré una mansión a mami de un millón. Tengo la grasa, tengo el piquete que mueve la masa. Soy fiel a mi disquera, por eso todo el mundo pregunta qué pasa. el suena, por más que lo bloqueemos. el llena todos los conciertos y nosotros no los tenemos. cabrón y tú no y tú no vives así. Tú no vives así. Tú que vas a pasar pendiente de mí. Pendiente de mí. Me llama para darle y le digo que sí. Le digo que sí. Soy un hijo de puta desde que nací. salimos de noche con todos los muchachos puestos con la incestería. Los cabrones me roncan de palo y nosotros dueños de la ferretería. Andamos con todos los rosarios sin saber el Ave María. Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan y están como mil sin batería. No fallamos un gancho, hoy si me tomé el engancho. Nos metemos en tu rancho y en la cala te hacemos un hueco ancho. Que sí sin maleante, cabrón, yo no sé lo que sé. Es que los nervios no existen después de dos percocés. Hoy no hay excusa se saca se usa. Si mi 40 fuera Versace en la cara te hacemos una medusa. La noche es confusa y si conmigo te cruza, cabrón te vamos a dejar brincando como en el Lola Palusa. Marihuana, la juca la cubana que de lejos brilla. Hoy te ponemos en capilla, aunque andes con la familia comiendo en empadilla. Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo. Si no te pillo en PR, te pillan los dos en New York. Uh-uh. Austin, baby. Oh, shit. Bad. Bunny, el conejo malo. yo soy el duende malvado. Hear this. Music. O sea que nos quedó cabrón. Díselo, Luyan. Mambo Kings.